Mümine hakikat lazım efendim Fitnaciden oldu beyanım Ali Fitnaciden oldu beyanım Ali Kıble Muhammed'dir Allahu Ehad Anda beyan oldu Kur'an'ım Ali Anda beyan oldu Kur'an'ım Ali İmam Hasan ile Şahi Şehidan Feryadından çalkalandı bu cihan İmam Zeynel abadetlere derman Nur ile parladı zindanım mali. Nur ile parladı zindanım mali. Sahibi cavidandır İmam Cafer Bilime kuşattı kudretten teber Yüzü hürmetize aynan gün döner Anda beyan oldu cihan mali anda beyan oldu cihanı mali Nare çekti günceler zebir cihan Ettim aşk gözünden zaru el eman Ancak haktan ola derdime derman Sardı eliyle Lokmanım Ali Sardı eliyle Lokmanım Ali İmam Musay Kazım Şah İmam Rıza Muhammed Tekir sahibül gaza İmam Ali el nakidir mülteza Hükmetti göründü sultanım Ali Hükmetti göründü sultanım Ali Hasanül Alesker meyti Muhammed Bu yoldan azana okunur lahnet Mümüne dağıldı daneyi kısmet Hak birliğindendir nişanım Ali Hasanul aleskerneyt Muhammed Livaul hem çekmiş olur akibet Düldüle binince pemberle cihet Yol alır uğratır kervanı mali Yol alır uğratır kervanı mali Anda beyan oldu neyt Muhammed Davut suları ikrar ile feryat Birliği hudayla olmuşam abad Cause nothing but do, Salmon and Miley, cause nothing but do.